wa Yemen na leo na jirani hisabiki katika mamlaka Saudia ni mji wa Yemen aslan غليظ الحاشيه حاشيه ni sehemu ya mwisho ya nguo kama vile kola ilikuwa ni nzito sana na ridani kitambara mtu uvaji kama vile akivaa ihram kivaa juu ile ridaa فأدركه أعرابي kaja bwana mmoja bedui akamdiriki mtume sallallahu alaihi wasallam fajabadhahu biridaihi jabdhatan shadidatan kamkamata katika ile rida yake ile nguo yake kwa nguvu sana kama kumshika ukosi kwa nguvu amshika nani mtume sallallahu alaihi wasallam قال نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء نكانغالية وباب وشينغ يمتوم صلى الله عليه وسلم نكاون وباب وشينغ يمتوم صلى الله عليه وسلم أمي أثريكا ننمنا لبم كماتا كونغوف كويلنغو من شدة جبذته kwa namna alivyomshika kwa nguvu thumma qala ya muhammad kisha yule bwana akasema ewe Muhammad amemshika hivyo kwa nguvu amwambia ewe Muhammad murli min mali Allah alladhi indaka amrisha nipewe katika mali ya Allah iliyoko kwako فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك mtume sallallahu alaihi wasallam akamtizama yule bwana kisha akacheka tabasamu thumma amara lahu bi'ata'in kisha akaamrisha na yeye apewe iwataka bwana mpeni namna alivyokuja na hivyo hivyo akampa ni hii onyesha namna gani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amejipamba na akhlaq alizoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kwani mara ngapi Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha jambo hili fa'fu anhum wasfah sameba tena msamaha ambao usahaulie mbali yale yaliyopita uchane nayo na mtu aweza kusema kuwa hii tabia ya kusamehe mimi sina siwezi mimi kusamehe mimi mtindo wangu ni mmoja mtu akinifanya jambo nitamlipa maana pia hiyo sawa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha Allah amenikubalia hilo hajanikataza kwa mtu akinifanyia uovu na mimi nalipa kweli mtu aweza kusema hivyo na watu wengi wako namna hiyo kwa sababu ndio nafsi ilivyoumbwa asli ya nafsi imeumbwa kwa namna hiyo huwa haikubali kuwa fulani amenifanyia na mimi pia nitamlipiza lakini shekhe hapa asema wabil mujahadati linnafsi mtu akiwa na apigana na nafsi yake katika kuielekeza yartaqi almar'u ila hadha alkhuluq aweza kupanda mtu akafikia katika daraja ya kuwa na tabia hii فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم توم صلى الله عليه وسلم وسيما علم نكم تكجفون زيليم بمعنى علم هيجي ذي نبقى وتفتي علم يعني huwezi kulala wewe kisha ukamka asubuhi umekuwa na elimu fulani la ilmu ni mpaka usumbuke upate tabu katika kuitafuta ile ilmu ndio uipate ile ilmu tena si yote wapata sehemu katika ilmu na leo wako watu wengi sana wataka ile ilmu waipate kwa raha mara moja tuimjilie tu ile ilmu akiambia sasa katika ilmu kuna kuhifadhi hiki kuna kuhifadhi sasa mambo gani ya bwana fanya mambo magumu ilmu ni ghali yahitaji mtu afanye bidii ajifunze kama vile dhahabu ilivyokuwa ghali aweza kukaa mtu mchana kutu achimba tu achimba migodi achimba mpaka ipate dhahabu tena chafu bado hajafanya kazi aichukue aende akatumie mbinu ambazo zimewekwa za kuisafisha ile dhahabu mpaka aipate na ipate ile dhahabu bado hajatengeza kitu atengeze kama ni pete kama ni mkufu kama niende akauze mfano ama kipande cha dhahabu mpaka ijifikia kuwa dhahabu sasa ni tabu kubwa sana imepita pale na ndio maana ukaona ni ghali ni ghali sana kinyume na chumvi sasa hivi mtu akiwa mgumu mgumu hapa kwetu Mombasa akiwa mvivu mvivu hivi enda achota geleni moja pale baharini akaa nalo nyumbani alichuja tu kidogo kisha akianza akitaka kupika chakula chukua yale maji amwage ndani si chumvi hiyo <laughs> ana chumvi kila mali yapatikana hapa kwetu kila mahali yauzwa shilingi ngapi chumvi shilingi kumi wapata chumvi pandisha bei uone kama mtu atakuja kununua watu watavamia watazama baharini hapa wachukue maji wakuatilie mbali watakia nini injaa haina haina gharama hata wewe pia waweza kuchukua ukaweka mali vya maji kauka ushapata chumvi chukua chumvi yako nda zako ndio maana ikawa rahisi sio na hivyo hivyo pia kuna tabu ya kwenda kuchukua kukausha usafishe upate ile chumvi sio sasa tizama katika kanuni za kiulimwengu kila kitu kikiwa ni kigumu kukipata huzidi kwa nini ghali yamaanisha kile kitu ni ghali si sahali sasa wewe fikiria ilmu kuna kitu ghali katika ulimwengu kama ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujue kuwa hili jambo lahitaji mujahada lahitaji bidii kubwa sana na ndio maana ukaona mfano wa mitume wa Allah Musa alayhi salatu wasallam la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain au amdi huquba ipite miaka ya kupita lakini mimi mpaka nifike huko nenda kutafuta ilmu mtakwenda tu na walipopita pale mahali ambapo ndio walikuwa wakutana na al-Khadir Musa alimwambia kijana wake atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba sasa ikiwa mitume wampata tabu katika kutafuta ilmu mimi na wewe tutataka tukae tu ilmu ije na kuna wengine wataka ilmu yake yote ipate kwenye simu wana maswali yao hawahudhurii kwenye madarasa wala wakai kwenye madarasa wakasoma na hii hukumu yake nini na hii hukumu yake njoo darasani bwana utauliza mangapi ikiwa utakusoma ni kweli kuuliza ni katika njia ya kusoma lakini sasa wewe huna bidii huna bidii kabisa ujishughulishi inama alilmu bita'allum ilmu ni kwa mtu kuitafuta na kujifunza wa innamal hilmu bitahallum na upole ni mtu kujitweka ule upole akajilazimisha nafsi yake kuwa mpole mpaka akawa mpole inawezekana kwa yule mtu si mpole asili yake lakini polepole pole, akajifunza akapigana nafsi yake mpaka akaweza man yataharra alkhaira yu'ta itafuta kwa bidii khairi Allah subhanahu wa ta'ala atakupa atakupa tu waman yattaqi sharra yuqa na mwenye kujihifadhi kutokamana na shari akajiweka mbali na shari na Allah subhanahu wa ta'ala atamuhifadhi kutokamana na shari kama hiyo bimaana kila sababu ya shari unaoiona ni ya shari wajiepusha nayo Allah atakuepusha na ile shari lakini wewe uona asbabu za shari zile kisha wazifuata utaanguka katika ile shari waliyadhu billah الحديث رواه الطبراني رحمه الله تعالى حسنه العلامة الألباني قال الفضيل ابن عياض رحمه الله إذا جاءك شخص يشكو آخر فقل له اعفو عنه سماكي كي mtu kukushtakia mwingine bwana fulani amenifanya hivi amesema hivi kuhusu mimi amenitupia maneno yafu anhu mwambie msamehe fa innal afwa aqrabu litaqwa Allah jalla wa ala kwa sababu ule msamaha ni karibu zaidi na uchamungu na hii lugha ndiyo baadhi ya watu hawaielewi kuna shubha ambao huitumia ahlul bid'ah wasema hata wako wanaovioni wa sunna wenyewe wasema ahlus sunnati hum aqrabu nas ila alhaqi wenyewe hawataki kusema mia kwa mia wako katika yani wako karibu zaidi na haki ah, ah, haimaanishi hivyo hata Allah subhanahu wa ta'ala amesema i'dilu huwa aqrabu littaqwa itamaanisha kuwa uadilifu si uchamungu karibu na uchamungu si uchamungu si maana yake bali ndiyo haki au ndio uchamungu wenyewe lakini katika kiarabu yatumika ko hapa asema fa innal afwa aqrabu litaqwa taqwallahi azza wa jalla kule kusamehe ndio kukaribu zaidi na uchamungu fa in qala laka inna qalbi la yahtamilu al afwa pengine aweza kukwambia yule mtu moyo wangu una uzito kumsamehe yule mtu na una uzito kumsamehe walakin uridu an antasira minhu kama amara Allah mimi nataka kuchukua haki yangu kama alivyoniamrisha Allah subhanahu wa ta'ala wala man intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma alayhim min sabili halaumiwi mtu ambaye ametafuta nusra baada ya kuwa mfanya nini amedhulumiwa akajinusuru nafsi yake adhulumiwi halaumiwi sababu amedhulumiwa yeye asa akisema kuwa mimi nataka kuchukua haki yangu فقل له إن كنت تحسن أن تنتصر أي كما أمر الله وإلا فعليك بالعفو فإنه باب واسع mwambie ikiwa waweza kweli kulipa kulipiza kama vile Allah alivyokuamrisha wajazaa'u sayi'atin sayi'atun mithluha lazima iwe mfano wake kwa mfano yule bwana amekupiga ngumi sababu na mimi pia nitalipiza ngumi jua kitu kimoja ile ya kulipiza uwe na hasira sana pengine yeye akikupiga hana hasira hiyo ulio na wewe kwa ukiregesha wewe za kumpiga knockout chini asisimame tena kwa nini kwa sababu wewe umelipiza kwa nguvu sasa hebu pima ile aliyokupiga wewe na hii yako ipi ilikuwa zaidi hii yako wewe kwa hivyo yeye ana haki pia kulipiza tena nani weza kupima akasema hili limfanana lile nani weza kupima kwa hivyo ukirusha ile ngumi yako ya kulipiza lazima uipime kwani ile ilikuwa kama kilo ngapi kilo moja kwa hiyo mimi sifai kupita kilo moja waweza kufanya hivyo huwezi ni ngumu na yataka uadilifu na insafu ya hali ya juu sana ili uweze kulipa vile vile ulivyofanywa wewe ngumu sana na wewe jaribu chochote mtu amekufanyia ubaya huwezi kumlipa vile vile ni ngumu na ujue Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea sharti ikiwa wamlipa iwe ni kama ni kama ulivyofanyiwa wewe sasa ndio hapa al-Fudhail asema ikiwa basi waweza kumlipiza kama ulivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala fabiha yalla lipiza upime vizuri lakini ukizidisha utakuwa umemdhulumu ufahamu vizuri la sivyo basi bora umsamehe kwa sababu mlango wa msamaha ni ni mkunjufu zaidi وهذا تنبيه جليل تنبيه مهم ساني تكوف لأن كثيرا من الناس في, مقام الانتقام ممن أساء إليه لا يقتصر على سيئة مثل السيئة التي نيل منه بها بل يتجاوز ويتعدى ويظلم أسيما na تنبيه ni tambii tukufu sana kwa sababu wengi katika watu katika upande wa kulipiza kisasi pale kwa yule aliyofanyia ubaya hawakwamii hawakomeki katika kulipa lile ovu kwa ovu kama lile ambalo amefanyiwa yeye bali mara nyingi hupita mipaka mpaka wakadhulumu yawezekana kweli yule bwana amemfanyia ubaya katika jambo fulani basi akamfanyia ubaya akamfanyia ubaya mpaka yule aliyemwanzia yule akaja basi nisamee amwambia bado hujaona kitu wewe ndio naanza hivi ah. kama ni mfano alimfanyia jambo hivi katika biashara basi atamfanyia ubaya huu atamfanyia ubaya huu amtilie fitina kule amfanyie mpaka yule bwana aone maisha yake jahim moto e bwana e basi bwana nisamee kweli mimi daa katika lakini nisamee amwambia kwa nini kusamee nini tena ujifanye hivyo kwani kuna kitu mfanyika iwajua yote fika awajua nilikuwa nitaka unsamee na nini basi yaishe ana natafikiria kisha afikiria adhabu nyingine amfanyie nini kisha mfanyie hivi mfanyie vile dhulma hamlipi kulingana na vile alivyomfanyia ule uovu mara nyingi wa namna hiyo قال وقول القائل إن هذا أمر la yahtamiluhu qalbi wala atamakanu min fi'li maneno yule anayesema kuwa ili jambo bwana moyo wangu hauwezi kulisubiria wala mimi simakiniki katika kulifanya siwezi mikusamee na hawa wako yani wako watu ambao wako hivyo sijui kwa nini lakini wako katika binadamu wako namna hii kuwa yeye hasamehe wenyewe huitwa ngamia ama ndovu hata akisamee wajua hawa wanyama wasema hawasahau kama ndovu akifanywa kitu yakumbuka pale mali hasahau na mfano wake ni kama ngamia wasema ngamia pia ukimfanyia kitu kibaya akumbuka tu iko siku zikifyetuka utamtambua hata kukanyaga wewe paka ukomo wasema hivyo Allahu a'lam najua ndovu lakini ngamia sijui Allahu aalam lakini wasema hivyo yawezekana ni wanyama alhasil huyu mtu ajifananisha na hawa wanyama na kuna wengine wanamsemo pia wasema yeye wasamehe lakini asahau kiingereza tena upiga i forgive but i don't forget sasa wewe hujasamehe na kuna wengine wana hadaa nyingi wallahi mimi nashangaa ili waweza kuona kwa talib ilm na talib ilm labda wankosana watu wawili wakapitishiwa sulhu baina yao basi tusameane mmoja amwambia mwenzake pengine mimi ninakusamehe fi dunia wal akhirah na yule fi dunia wal akhirah kwa sababu wako mbele za watu kisha kakando mimi sijasema ninamsamehe nasema ninamsamehe bwana ah si wewe ulitamka hivi wewe sasa hivi unasema unamsamehe bwana yashaisha bwana waona ndiyo yaanza tena upya wako baadhi watu kwa namna hiyo na utapata taabu wallahi wakati mwingine watakusuluhisha baina ndugu wawili tulab ilmu katika mambo binafsi atuzungumzii kwa huyu amehalifu labda katika sheria ya Allah mambo binafsi basi yaishe ukapata taabu kusuluhisha kuliko taawana ukamwona ammi mtu mara moja ala alfitra kukosewa basi nishasamehe shasamehe shaisha lakini ukamwona mwingine ambaye anasibishwa na talab ilm lakini ni mgumu mno kusamehe gumu mno na wengine waweza kukwambia niwache basi nifikirie kama nitamsamehe au la yani hili jambo kweli wewe ushasikia fadhila zake hizi kisha wewe wasema namna hiyo kisha alafu niwaulizeni hata nyinyi pia wanafunzi mmekaa hapa chini mwanisikiliza nasomesha kitabu kesho na hakika pengine mmoja wenu kwa uwezo wa Allah atapendezwa na namna kilipopangika na hadithi zilizoko ndani na aya takisema basi mimi kule kwetu nikirudi mimi naona katika akhlaq ili kuzialij zile akhlaq nisomeshe kitabu sasa ukifika mlango huu utauanza vipi kiwa wewe huna tabia hizi si mwanielewa ya e ikiwa mimi na wewe hatutajipamba na hizi tabia ambazo twasoma utakwenda kuanza vipi kuambia watu basi msameheane na wewe mwenyewe huna tabia hiyo si sawa watu wa kwanza kabisa ambao watakikana yale wanaoyasoma wayatabikishe katika maisha yao nani na tulabu ilmu usiwe wewe kwa mfano wawahimiza watu kutoa sadaka na ikifika katika upande wa sadaka wewe ndio wa mwisho kabisa mgumu hakuna kama wewe bakhili kweli kweli ah, ah makosa alafu waimiza wenzako basi ya jamaa mtoeni ukitoa baraka itakufuata wewe uitaki baraka na hii imefanana na khawarij khawarij tuona namna hii amwambia mwenzake kujirepua pale basi peponi tu wewe kwani wewe unataka kwenda peponi mbona wadanganya wenzako na mtu akaenda kweli akalifanya lile jambo kwa maneno ya huyu anayezungumza na wewe anayezungumza aishi tu yeye aishi tu tena akigunduliwe kwa mali fulani ukimbia huyo kimbia kweli kweli pengine akanyua na ndevu akanyua nywele akaketi kama sokwe ukimwona hivi yani abadilike kabisa anyoa nyusi anyoe kila kitu asijulikane haswa nani apite pite huko wengine uvaa mabuibui ya wanawake ili mradi wapite mahali akavaa na niqabu ah wewe utaki shahada ma si mwanzako ile ashakwenda shaneni lakini wajua wazi ile unawasema ni ya uongo haipatwi namna hiyo kwa uharibifu mnaofanya talib ilmu atakana hivyo hizi ni tabia za hawa ambao zungumza maneno lakini kiukweli hawayafanyi kiwewe kama talib ilmu kile kitu unachokisema watakikana uwe ni wa kwanza kukifuata wende ndio uko mbele na nenda kasome tarajum za ulama utashangaa wallahi ibn al-jawzi rahimahullah ta'ala wataja katika yale ambayo yalikuwa ni khatib fasih jiddan akizungumza jambo la waathiri wale wasikilizaji na walitekeleza akaambiwa watu wamekuwa na watumwa wengi sana kwa nini usiwahimize wawache huru watumwa wapate thawabu ya kuacha utumwa kila akiambiwa hafanyi mara siku moja kwenye khutba ya Jumaa akatoa ile khutba na alipomaliza watu wengi sana waliwachilia watumwa wao huru wengi sana akaja akaulizwa siku nyingi tulikuomba utoe khutba kuswili kwa hii khairi ambayo tuiona akasema niliogopa alikuwa mimi mwenyewe sina mtumwa mimi mwenyewe nilikuwa sina yule mtumwa pengine mtu shetani angemwingia akasema nini yeye vile hana ndio imiza watu watoe huru waachilie huru watu lakini alipopata mtumwa asema nikatafuta nikanunua mtumwa nikamwachilia huru mimi mwanzo kisha ndio nikawaambia watu wafanye kwa hiyo hapa hakuna njia ya shetani kumwingilia mtu kumwambia yule vile hana la anaonekana alikuwa naye akamwachilia huru kwa na wale wengine akiwahimiza pia watafuata na hii ni katika kila hii ni kaida binadamu wanayo waishi nayo wa kuangalia wewe talib ilmu kila unachokifanya wewe ni mfano mzuri kwao na huu ni mfano mzuri pia kuwa ni mwingi wa kusamehe maanake utapata mengi ya kukuudhi wewe mengi tu kuna watu hawana kazi kazi yao ni kuwaudhi wale wanaolingania katika njia ya Allah wako watu kazi yao ni hana raha akimuona yule mtu katika khairi alingania watu katika khairi hapendi atakamuone na yeye kama yeye atatafuta njia yoyote ili mradi awe kama yeye tu qala وقول القائل إن هذا أمر لا يحتمله قلبي ولا أتمكن من فعلي غير صحيح هي قولي سي صحيح سميمي سيوزي كسامي ميمي موانغو وكي مونام تسميه موانغو أفواتا ثم تمنيو نفس كما يوني كتكا سيم كويني لأن المقام مقام مجاهدة واستعانة بالله kwa sababu hiki ni kisimamo cha mtu kupigana nafsi yake na kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا watakuongozwa katika njia za sawa basi pindana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wa inna Allah la ma'al muhsinin na Allah yuko pamoja na watenda wema ولنتأمل في هذا المقام أنواعا من العفو في جوانب كثيرة جاء التنويه بها في القرآن الكريم كثير من الناس يظنها أمرا لا يحتمل تزنغتين كتامالي هابا أتيليز أين مبالي مبالي za msamaha katika مبالي mbalimbali nyingi kama ilivyoishiria Qur'an kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wengi katika watu hudhania kuwa katika jambo kama hilo hawezi kustahamili nini kusamehe au la yumkinu al'afu anha au haya ni katika yale makosa ambayo haiwezekani kwa mtu kusamehe tasamehe vipi bwana kwa hapa shekha ataeleza mfano wa kwanza udhia katika dini udhia katika jambo fulani udhia katika damu kwa mfano mtu ameua jamaa yako udhia katika ardhi yako mtu akakuingilia na namna gani Qur'ani imezungumzia jambo la nini la msamaha haya tutakuja kueleza Allah akitupa uhai na uzima insha Allah katika kikao cha kesho سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم